tauta e praxe cas hena kai pantas cas enos hecaston dynameis kai procopeen kai kairus kai helikian summaceton eisigar kai fuseis poikilai philopon unton kai duschereis theleseis pros copon grammaton en hois hote polu procopteis pleon leipei hina e eltheis elthes procopeen. Alloi un onomata, alloi stichus anegoreusan, kathos cathos othasin, grafein, sullabai, e gerthesan, cae estathesan proston pinaca. Ede empeiroe hoi loipoi homu apecrinonto, hosa pros tus archomenus catelexe autois, cae ta creesdonta, cae arithmus, dactulus, cae psefus. Tauta en hosoe apodidomai hutoi epraton, hoi loipoi de exegeses in eucairun cata duo taxeis, breduteroi cae tachuteroi, cae eperotesesin onomato naptoseis pente onomastikos gegennemenos dotikos aitatikos kletikos aphairetikos onomati doceeto arismos enikos geni duikos plesuntikos poion rema posa kai prosopa eisi Legeis deuteron legei triton tis legae tis tinos